Her شريعت جنمان حربجي شريعت تودر بالمسلمان حربجي شريعت جيبوا أزاد İslam. Her حربجي şeriat, رهبر ما Kur'an. Her حربجي şeriat, yan şeriat yan neman Sevda ben Müslüman Desta babicin Kur'an Derkevin seher içi Müslüman Müslüman Müslüman Desta babicin çakan. زمان مسلمان مسلمان شريعة نظامنا جي شريعة توحيد ازادي ما جي شريعة رزق خدا بخز ما هربجي شريعة شهيد وسرشاب ما جي شريعة يان شريعة يان نمان تبدر بن Müslüman sabah vejil Kur'an Deynin serçevu seran Müslüman Müslüman Müslüman Deynin serçevu seran Müslüman Müslüman Müslüman Yan şeriat yan mirin Her bizi şeriat Kemalizmi besbigin Her bizi şeriat دریا اسلام داره her bizi şeriat, جیب Kur'anı بمره her bizi şeriat, Yan şeriat yan neman, tevda. كذب فيش القرآن دين سجابو سران مسلمان مسلمان مسلمان دين سجابو سران مسلمان مسلمان مسلمان ملة حميد اسبدس هربجي شريعة قلت ديمقراط شكاس هربجي شريعت ملة حميدس بداس هربجي شريعت شر وندو زاب انداس هربجي شريعت فوت ديمقراط شكاس هربجي شريعت يان شريعت يان نمان تفدر بالمسلمان ده الصبا بيجن قرآن دين سرچاب و سران مسلمان مسلمان مسلمان دين سرچاب و سران مسلمان مسلمان زي شقو غرب ام هاتين حرب زي شريعت بتكبير وسلاطين حرب زي شريعت مجاهد جنگ فلاكين حرب زي شريعت مسجن لواء بايم هاتين حرب زي شريعت yan şeriat yan neman Sevdara beni Müslüman Destaba بيجن قرآن دين سرتاب وسران مسلمان مسلمان مسلمان دين سرتاب وسران مسلمان مسلمان مسلمان